kirundi yahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na francois akimana akaba agizwe n'ingingo imwe rudende twashimye kubaganirira ku bijyanye n'umwuga w'uburobyi mu burundi ubuhinga bukoreshwa mu kuroba no munsi ngo bwarasubiye inyuma aho usanga n'amafi manini manini atakiboneka ivyo ngo birabonekera no mu masoko bagenzi bacu barabidushikira ko muri ano makuru mu ntara kirundoho abarovyi bafise ingorane z'uko atavyuma bishobora gukanyisha izo bafise mu mafaranga leta yikoresha muri iyi myaka ibiri heze akaba atamatagisi yavuye mu burovyi aboneka ibyo byose mukaza kubyumva mu idonido ry'ano makuru bavuga ko hari amoko y'amafi ari ku mushiro bivanye n'uko bamwe mu barovyi bakoresha insenga zitemewe n'amategeko ibindi ikindi kibazo bafise ngo gitera igabanuka ry'amafi nuko atabiti nk'ibingo bitegwa ku bwinshi ku nkengera z'ikiyaga izo nazo bakemeza ko hari amoko y'amafi atamagi ah, aboneka mu binogo iyo nkuru tukayibaza Fidel Antoine Sabiman abo barobera kumwe wa nyabugete bavuga ko hari amoko y'amafi atakiboneka mu kiyaga Tanganyika Jean Bosco ndabazaniye amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri akora umwuga wo kuroba ubu hariho ifi nka twebwe twazijya ba papa bazituzanira tutakibona tutakijya hariho ifi bitwa imanzi imanzi wasanga ari ifi iryoshye cyane gusumba umukeke ugaca usanga ifise amavuta ifasa akaduvera akaryoshye cyane hariho izindi bita inkorogo izo bavuga kera ngo ntizajya abantu ba ruguru kuko wasanga zifise amagufa izo n'ubu ntizikiboneka ifi twahora tujya kera z'akanuvera zikadutera dutagwara n'indwara izi zibyaduka zarahetse uwo murovyi ntigeze n'isake bingana n'uyu muduga ibyariraho ku bavuga ko umwuga w'uburobyi ujana n'ibintu by'amangetengete kugira ngo ifi ziboneke ku bwinshi jean bosco ndabazaniye ntabihakana namwebwe hari akantu ushobora kugenda kwa mama wawe ati none jewe ko ngira nshegwa cyane ku kazi bazohava bankura none nobwira gutega mama akakubwira toya gira uko mwana urumva rero ntikabura eh, eh, barashobora kuguca karasagwa ati mwananje uzugenda ugira umugisha wigiye kugira sinzobura akadagara abo barovyi bafite icizere ko amafi ashobora kuzokongerekana mu minsi iri imbere bivanye n'uko leta yahagurukiye ikibazo c'amafi adakwije ibisabwa n'amategeko arakoze fidele d'antoine nsabimana ubuhinga bukoreshwa mu burovyi ngo bwarasubiye inyuma bigatuma amafi manini manini atakirobwa bamwe bakoze uburovyi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi nibo babivuga bagasigura ko ibikoresho nk'amatara byazimbye cyane abarobyi bahitamo gukoresha amatara azimbutse ariko adashikana umuco kure ahaba amafi manini n'inkuru tubaza jean Pierre Misago uretse kwiyunguruza mu bwato vyateye imbere aho mu kibanza c'ingafe zakoreshwa mu gusoza ubwato hasubiye amamoteri atuma bishoboka gushika ahara amafi bitagoranye canke guhunga ingunza z'imiyaga mu kiyaga amatara yakoreshwa mu burobyi bw'aho hambere yashikana umuco kure cyane yasubiriwe n'amashasha ashikana umuco hafi cyane nk'uko ntibatingeso kashindi kasiyano yatanguye kuri mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi n'umunani abivuga e, eh, hariho amatara yitwa amasitantare hakaba n'amatara yitwa manshoro ayo masitantare yari afise umuco muremure gose hafi metero amajana abiri eh, hama manshoro igafata nk'umuco w'imetero mirongo irindwi na zitanu urumva waja kure cane ariko ku burobyi budufise bw'ubu ntibuteye imbere nk'icyo gihe wa eh, matara dukoresha na matara yatagira umuco uja kure uyu muco wayo ni metero zine gusa ayo matara mashyashya rero ntashobora gutuma amafi manini manini aduga ngo ashobore gufatwa n'urusenga nk'uko ntibatingese abandanya bivuga eh, icyo gihe cya kera amafi yarafadika cyane yari menshi kuko harapfa imikeke harapfa indagara z'akarumba kanini kanini ariko kuri ubu buhinga budukoresha dukoresha iyo mikeke ntituyifata kubera iri kure eh, ayo matara ntiyashikira iyo profondere y'iyo mikeke iri n'ako karumba yo kari nacyo gituma ubona twama turi mu kuroba ifi zitwa ubunyamunyamu n'agahuzo jean Pierre misago mu radiyo y'isanganiro arakoze misago tuve mu rumonge tuje mu ntara ya kirunda abarobyi b'amafi bo muri iyo ntara bamenyesha ko bakora icyo gikorwa bahomba kuko atabyuma bikora amabarafu bafise ngo mu ntara yose nta nzu z'ibyumba bikanyisha bafise bashobora kubikamwo amafi urongo uburobyi n'ubworozi bw'amafi mu kirundo asaba leta kubaronsa ibyankenerwa kugira umwimbo wisununure kandi abarobyi bagire akunguko n'inkuru tubaza Abraham Safari abarobyi n'aborozi b'amafi bo mu ntara ya Kirundo baridoga ko bakora bahomba kubwo kubura aho babika amafi imbere y'uko adandazwa bamwe mu bavuganye na radio isanganiro bemeza ko batinya kuroba amafi menshi ngo kuko bataronse abaca bazibagurira ngo ziraheza zikababurana aha rero ngo bituma baca bazidandaza ku giciro gitoya nk'abazikura maze baharuye urugendo bagize n'inguvu baba bakoresheje bagasanga bakoze bahomba manirakiza Godebert arongoye uburobyi n'ubworozi bw'amafi mu ntara ya kirundo amenyesha ko ku mwaka baronka umwimbu ungana n'itoni ibihumbi bitanu ariko rero uyu mwaka ngo ntabwo bazoshikana uwo mwimbu bivanye n'uko mu kiyaga gweru habayeho ikibazo cy'umutekano muke cyatumye bugara ikiyaga iminsi naho itabaye myinshi aha mukamenya ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'umwimbu w'amafi uva mu kiyaga cya rweru icyo kiyaga kikaba kiri muri komine ya busoni manirakiza godeberte abandanya amenyesha ko kugira bashore ayo mafi ngo bayacisha mu ifuru bakazibabura kugira ngo zimare n'amaburiburi iminsi itatu mu gihe ziba zitaragurishwa aha nyinshi ngo zikaba zija mu ntara za ngozi na bujumbura nayo amoko icenda y'amafi akaba ariyo ari mu biyaga vya gweru cohoha gwihinda na kanzigiri ariko ubwoko bune gusa bukaba aribwo bukunze kuboneka cane uwo mutware asaba leta kubakira ububiko bwo gukanyisha amafi bita chambre froide ikanabaronsa n'ingene bunguruza amafi mu vyuma birimwo ibarafu narya mu ntara ya kirundo hasanzwe hanashushe mu kirundo Abraham Safari kuri radio Isanganiro arakoze na Safari tugaruke mu gisagara ca Bujumbura amafingo yagabanutse ku rugero runini muri no myaka umuntu agereranije n'imyaka iheze bivugwa n'abazicuruza abaguzi n'abazirangura imikeka hanini isigaye icuruzwa isigaye icuruzwa biva mu gihugu ca Tanzania bamwe mu bakorera ku isoko ya Kotebu hano mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ko bitoroshe kuko ifubu zizimvye bituma n'ababashorera bagabanuka n'inkuru tubaza Charles Makoto ifi muri ino myaka ninjya yabifise kubera bataracuza izo nsenga ziri ndikumana yemeza ko gusuma ifi bisaba kuba wifise ni umwe mu baranguza amafi ku isoko ya kotebu bayakuye mu ntara avuga ko bazirangura hanini ku bivuko biri mu ntara za rumonge n'amakamba muri iyo soko ya kotebu hibonekeza ifi zigizwe n'imikeke yumye eka na mibisi indagara bita nyamunyamu indagara bita nyamunyamu zo mu bwoko bwirabura eka n'izindi ndagara zera akabeka gatoya k'indagara mbisi kagugwa hagati y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'amafaranga ibihumbi ijana imikeke baterekera amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi mirongo itatu gushika no ku bihumbi mirongo itanu ku bwa sayidi mana ngo ubukene bw'ifi ahanini buva ku burovyi butubahiriza amategeko amafi yagiye rabura muri ino myaka kubera usanga abantu bamwe bamwe bagiye barashyiramo uburovyi butemewe n'amategeko nga cyane cyane hariyo za nsenga zitemewe n'amategeko zimwe zitwa firemaya hakaba hariho na za nsenga nono ziroba inunzenye imboga nono zitemewe n'amategeko kuri ibyo rero ifi muri ino myaka ninjya yabifise kubera bataratuza izo nsenga zitemewe n'amategeko umwenegihugu azokwama nyine ari hasi mu kubura ingene yosuma izo imikeke iboneka ko yakanyishijwe icuruzwa ngaho ku isoko ya kotebu uno mudandaza yemeza ko bitorohera umunyagihugu w'amikoro aba yabaye kuyisuma ibiciro bimeze neza kandi ntibyoroheye ntibyoroshye ku munyagihugu bituwe n'uko amafari make ibiciro birazinze eh, kera umuntu afise amahera ibihumbi bibiri bitanu bitatu yaragura imikeke ariko udafite nk'ibihumbi mirongo ibiri icumi ibihumbi mirongo ine mirongo itanu ushobora kuronka umukeke cyangwa amafi kubera amafi yabuze ava kure aha iwacu uno mukenyezi na wene acuruza indagara ati igisata cy'uburobyi cyogarukirwa gutyo ifi ziboneke ku bwinshi ibiciro bigabanuke abazisuma nabo biyongere ushaka rero bagarukira ikintu cy'uburobyi kugira n'umuntu hasi anisanga agurira abantu na twebwe nk'abadandaji turonke ndagaza amahera matwe kugira ngo abanyagihugu bazigure natwe zisohoke turonke natwe icyo dukorera abo bacuruza n'abarangura amafi bose basaba ko igisata cy'uburobyi conagurwa hagakoreshwa ubuhinga n'ibikoresho vya none gutyo umwimbu wiyongere nayo abazifungura ngo boroherwe Urakoze makoto tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi dukubitire ku mugwa mukuru wa politike gitega abagize ishyirahamwe ryo korora inkoko n'ifi mu kibanza cyo mu mwonga wa karonga basaba umugambi prodefi kubaronsa imiswi n'inkoko hepfo y'ikigo tarako cy'igitega muri quartier stade mu gisagara cya gitega ahatunganijwe ikibanza cyo kororeramwo inkoko n'amafi twasanze hirya no hino hari abaje kuhamesurira impuzu ku rundi ruhande naho hari abafyatura amatafari twegereye twavuganye na bamwe mu banywanyi b'ishyirahamwe adeka rikorera muri icyo kibanza bagizwe ahanini n'abakenyezi batubwira ko ibikorwa byo kubaka byatanguye muri bibiri na cumi n'icyenda ariko baguma bahakorera nkuko turabitanguye muri bibiri na cumi n'icyenda rero turarindiriye yuko batuzanira twari tumaze iminsi tuguma tuhakorera tuhagira neza n'ubu rero turarindiriye ntibaraza kugira ngo baduhe ibitungwa dushyira abo bakenyezi ubu basaba umugambi porodefi kubaronsa ibitungwa wabemereye kuko ahandi babikoze basaba yuko boturosa ibyo bitungwa batwemereye kubera twakoreye igihe kinini rwose tuguma dusubiramo amanyanza aguma arara twasaba yuko rero botuzanira tugatera hama natwe twiyaga umugani tugatera imbere nk'abandi kuko nk'ahandi hose twaramaze kumva yuko icyo gikorwa bamaze kugikora rero nitwe handi bamaze kubikora twe twarumvise ko muri giheta hose babikoze barusi hose barabikoze twosaba yuko iryo terambere baduteguriye mwotugira imbere mukatubariza yuko bazoritorosa vuba kugira ngo ntiduze turacika intege zo gusubiramo aya manyanza kuko tuguma tuyasubiramwo ata kintu turiko turakorera n'ubundi aguma siba bakaba batubwiye ko izo nyanja zose hamwe ari cumi ubu babuze ibitungwa bashirayo tufise n'icumi tuba dutwaye igihe kinini ya rwose turiko turahakorera muri yo gushyika n'uburere ntituraronka imbuto dutera dushobora gutera muri ayo manyanza ibibanza nk’ibyo bikaba bimaze gutunganywa muri komine giheta mu ntara ya gitega no mu ntara ya karusi ariko muri komine gitega bakaba bakirindiriye ko umugambi prodefi ubazanira ayo mafi n’imisu y'inkoko ngo batangure itagisi ivuye mu igurishwa ry'ifi n'indagara rirenga imiliyaridi cumi n'umunani z'amafaranga y'amarundi mireka nyange yabidusomeye twisunze ivyegeranyo vy'ibanki nkuru y'igihugu amezi atatu ya mbere y'umwaka wa n'umunani tugahera mu mwaka wa kane biboneka ko amatoni y'ifi n'indagara vyashowe yabara amatoni ndwi mu 2015 mu gihe mu na na cumi gatandatu yagabanutse hafi cya gatatu akangana miliyoni 73 na zitatu dufatiye naho ku mafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka mu mwaka wa 2018 ushiri wa 2019 itagisi yari kuva mu mafi n'indagara bigurishijwe yarenga ku miliyaridi cumi n'umunani nk'uko biboneka mu mafaranga leta ikoresha mu mwaka wa na cumi n'icyenda ushira uwa bibiri na mirongo ibiri uwa na mirongo ibiri ushira uwa na mirongo ibiri na rimwe ibitegekanijwe kuva mu burobyi ni tagisi ku mpusha zo kuroba aya nayo akangana n'ibihumbi mirongo irindwi na kimwe n'amajana ane na mirongo itandatu n'abiri uyu mwaka mu gihe yari arenga ibihumbi ijana na mirongo itatu mu mwaka wa na cumi n'icyenda ushira uwa bibiri na mirongo ibiri n'ibintu by'amasiranse aho hambere murazi yuko umurobyi aguye mu mazi abantu baca bavuga ngo igipe kiramuriye ngo bamuterekereye ngo bagombye kubwo bwato buroba ngo agiye guhinda imboga ibintu byinshi ibyo rero ababivuga ko ari ukutamenya babivuga kubera iki nabo babivuga kubera yuko icyo gisata cy'uburobyi cyari igisata cibagiwe murabona ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu nta na hamwe hatagira asiranse eheraba indege mu kirere iragwa igakoroka ikaba ifise asiranse abayiguyemwo bakabariha eheraba umudugu uragira agisida ku musozi abayirimo bakabarihira asiranse none kubera ko mu bwato atasiranse n'imwe yemeye gukorera muri icyo gisata ngo uheze irihire ababazi baba bagize isanganya ubu rero hariho abarobyi ariko barazijukira eh, kujya mu masiranse abavuza kuja mu masiranse abashumbusho bagize impanuka z'akazi sanganya bagahwera abasigwa babo bakaronka agasumbusho eh, ni ukuvuga novuga nti muri icyo gisata turiko turatera imbere ugereranije n'imyaka iheze ikigo cy'igihugu kijeje hugwiza amafi kimenyesha ko imibyaro y'amafi kubifuza kuzorora iriho naho imana ya mesarongo icyo kigo cegamiye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko imibyaro bahimiriza aborozi b'amafi hari ubwoko bw'amasomvyi ku kuko ngo zirinda amazi mabi kandi zikagira n'imisoso imibyaro hariho abasanzwe bayiproduza ni ukuvuga bayibyaza mugabo mu gihugu ntituraronka ibigo binini binini bishobora kuronka imibyaro byo byo kwimbura kugira ngo turonke inyanja zose ziri mu burundi kugira ngo zishobore kuronka iyo mibyaro twarashoboye kwikora no ku nzuzi n'ibiyaga dusanganywe ngaha mu gihugu turashobora kuza turarobamwo imibyaro kugira dushobore kuronka ivyo dushobora kugwiza ngaha n'iyindi iva mu ma nko mu kigo cya senedapa c'ubushiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe hariho n'abandi ba prive basanzwe babikora mugabo ntibyashoboye gukwira niyo mpamvu twaciye twikora ku bworoye ubwoko bumwe gusa arimwo bumwe bita isomvyi canke ikambari bivana na rejo biroroha kuyigaburira kandi no kurinda amazi acafuye birarinda si cyo kimwe n'izi bita e, ingege arizo terapiya kuko yoyo irafise sisiteme zo guhema iri develope gusumba izindi fi kandi n'iyo uri kurayifungura irafise e, umusoso ukwiye uburobyi mu Burundi ni igikorwa ngirakamaro mu by'ubutunzi n'imibano icyigwa cyakozwe n'igisata cyicira hamwe mpuzamakungu kiraba iby'uburimyi n'imfungurwa ku isi FAO mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'icongereza cerekana ko abarundi babeshejweho n'ubworozi bari kurushi ico cegeranyo kikerekana ko ari umuntu umwe kwijana mu Burundi ikibonekeza ni ubwo burobyi busa n’ubukoregwa ku kiyaga kimwe rudende arico Tanganyika ubwo burobyi bugakoregwa hanini mu gice c'ikiyaya cimbo nitwo kwibagira ko hariho n'ibindi biyaga vyitiriwe intara z'uburaruko ibyo rero bituma amafi abonetse afungurwa n'abantu bake bivanye n'aho ibyo biyaga biherereye canke kumbure bivuye ku mwimbu muke canke kandi bivuye ku giciro c'izo kiri hejuru ugereranije n'amikoro y'abanyagihugu mu cegeranyo c'urunani rw'amashirahamwe y'abarovyi mu Burundi ibiharuro byerekana ko umwimbu w'amafi mu kiyaga Tanganyika wagiye uragabanuka mu myaka ya bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'indwi aho wavuye ku matoni ibihumbi bitandatu n'amajana abiri na mirongo umunani n'indwi ukaja kuyarenga gato ibihumbi bine n'amajana icenda uko biri kose uburobyi cari gisata giterera mu kigega c'igihugu naho ico gisata giterera mu kigega ca leta ariko gisanzwe gihanzwe n'ibitari bike muri ibyo harimo, kwa kw'amazi y'ikiyaga Tanganyika biturutse ku mazi mabi ava mu mahinguriro no mu mihana y'abanyagisagara uburovyi butajanye n'ibihe nayo leta igasa n'idashira inguvu n'uburyo bikwiye muri ico gisata uko biri kose byari bikwiye ko leta yufasha abakorera muri ico gisata c'uburovyi mu kubaronsa ibikoresho bikwiye hamwe n'inyigisho kugira ngo uburovyi bwisununure birakenewe kandi ko hobaho ishure ryigisha uburovyi kujya hariho ibyigisha uburimyi n'ubworozi na hamwe abanyagihugu bo kwigishwa umwuga wo korora amafi mu nyanja mu turere baherereyemo koba kandi karusho kugira ngo abarundi ntibamebeze kugira ngo abarundi ntibamebeze amaso ku kiyaga Tanganyika gusa twibukanye ariko ku kiyaga Tanganyika arico nyamukuru uburundi bwihaya bugahayira n'amakungu nk'uko leta nshasha yabyiyemeje ko ifite umurindi ukwiye mu iterambere ni ngombwa ko ikora ibishoboka kugira ngo ikiyaga Tanganyika gitange umwimbu ukwiye ku barundi n'abarundi urakoze merisha niyo nkuru ku bw'uruganda rwa Radio isanganiro ni hano duciye dusozerera no makuru twari twahariye umwuga w'uburobyi mu burundi mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na François Kimana mu buhinga bw'ibyuma